Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9,5 minūtes piekdienā 25. februārī ar tevi ētrā priestaris Pēteris Skudra un laiks eh, katehēzē, kurā turpinam iepazīt svēto misi. Vakar kopā ar priesteri Edgaru Cakulu mēs tā pārskrējām pāri eh, visai, nu, tai mises kārtībai, kas eh, notiek svētajā misē, kādas ir mises daļas, Tad šodien mēs ķersimies klāt jau konkrēti tam, ar ko mise sākas. Tāpēc šodien arī kopā ar mums ēterā ir no Olainas tēvs Boguslavs. Labrīt! Labrīt, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Prieks būt ar jums kopā šeit ēterā un runāt par svēto misi. Paldies man arī. <laughs> Mēs eh, tad svētē misē pievēršam eh, uzmanību, tāpēc, ka tā ir vissvarīgākā, eh, vismaz katoļu baznīcā, lūkšana, kas ir kā tāda virsotne, kurā mēs darbojamies kopā ar Dievu, kurā mēs sastopam Kristu īpašā veidā, un tā ir tāda uh, kā kulminācija, tie arī misālas ievads eh, saka, tā ir kulminācija tam darbam, ar kādu Dievs svēdara pasauli Kristu, un tam kultam, kādu cilvēki parāda tēvam viņu pielūdzot caur Kristu Dieva tēlu. Eh, tad, tad eh, mēs arī svētajā misē pārdomājam šos svarīgākos pestīšanas notikumus, kas sanāk tā ir vienmēr tā kā tāda lieldienu pieminēšana, vai ne? E, Svētais e, Akvinas Toms, viņš saka par Euharistiju, ka e, Euharistija ir mīlestības sakraments, tāpēc, ka tā kā mēs lāsam Svētā Jāņa evaņģēlijā, tur ir rakstīts, ka Jēzus iemīlējot viņus līdz galām, viņš tieši pēdējo vakariņu laika sakumā viņš mazgāja kājas apustuliem, un pēc tam viņš dibināja Euharistiju, un Euharistiju, Un tāpēc tas ir, tas ir no viscīlākā, vissvētākā mūsu lūkšanā, mums kā e, kristiešiem, kā Romas katoļiem. Tad sanāk arī, piemēram, es gribētu augt savā lūkšanā ikdienā, tad svētā misa ir kā tāds atbalsts un palīgs tajā, ja? Nē, no tas ir pamāts, vispār, pa, no, nu, vispār pamāts, tāpēc, Aha. ka e, tur mēs visu varam smelt tieši no uh, Eh, Jēzus Kristus eh, no Euharistijas, no svētas mīzes, tāpēc, ka viņš pats sevi upurē un tā kā arī saka mums e, eh, Vatikāna koncils, mūsu pestītais pēdējo vakariņu laikā iestādīja savas miesas un asiņu euharistisko upuri, lai ar to turpinātu krusta upuri visos laikos, kamēr viņš atnāks un mhm. tādējādi baznīcai mm uzticētu savas nāves un augšām celšanas piemiņas svinības. Ja, tad, tad uzsvars ir uz, uz nāvi un augšām celšanos, nu, tas ir, ir visa Jēzus centrā. Kristus mm. upuris, mm. jā, Jēzus Kristus upuris, un, un tāpēc tieši uh, Tā ir viscelākā vis mūsu lūkšanā, eh, kā Jēzus Kristus pats katras svētās misas laikā sevi upurē. Mm. Mm-hmm. No nu, tā kā mēs tā cilvēciski sakām bezaisiņainā veidā, mm -hmm. upurē par mūsu grēkiem sevi. Mm -hmm. Nu jā, tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs eh, arī izprotam, kā mēs varam piedalīties šajā lūkšanā. Tas nav kaut kas tāds, ko nu, mēs katrs varam tur tā pēc sajūtām vadīties, ir svarīga arī šī kopība, jo arī misālis ievads uzsver to, ka ir ārkārtīgi svarīga šī visas tautas piedalīšanās un ka Kristus ir klātesošs gan priesterī, kas vada šo lūkšanu, Kristus personā tādā īpašā veidā, gan Kristus ir klātesošs visā kopienā, kas sapulcēs. Viņš ir sacījis apustuļiem, kur divi vai trīs pulcēs manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. E, tieši tā. Un tāpēc no, nu, ir lieta ir tāda, ka, e, ja mēs tā paskatāmies uz mūsu dzīvi, e, cilvēki gatavojas dažādiem pasākumiem, ja? mm bērni, jaunieši, kad viņiem iet uz skolu, tad viņi ļoti izvēlas savu apģērbu, tāpēc, ka mm. skatās, kā pārējie ir mm. apģērbti, kā baidās, ka viņu izsmies, ja viņi ne tā apģērbsies. Un arī tad uz darbu arī tāpat cilvēki cenšas, eh, lai skaisti sevi apģērbt un nu, uz teātri, un, un tad katrai, katram pasakumam ir savs e, no raksturs un mm. arī piemēroti apģērbi, tāpēc, ka jau uz kādu tādu no disciltīgo, disciltīgo pasākumu atnāks, kurš tādas no e, sporta drēbes, no nu, tad visi skatīsies uz viņu kā, no nu, nezinu ko. Yeah. Un es atceros no bērnības, e, kadreiz, no es savu esmu dzimis, uh, 57. gadā, un tad eh, toreiz eh, nebija tādu, es, es dzīvoju laukos, un nebija, kur iet uz kādu kaut kādiem eh, pasākumiem, tikai skolu un baznīcu, mm -hmm. un tad, nu, arī bija tāds saucamais baznīcas apģērbs, mm. un mēs atgriežāmies no, no mm, svētās mīses, un tētis saka, ko tu, uh, vēl, vēl tur skraidīja baznīcās drēbes, mm. vajag Pārdienes, mainīt, jā, jā, kā jā. apdierso ikdienišo, ikdienišās drēbes. Jā, manuprāt, tas ir labi, ka tevs uh, iesāka ar šo gatavošanos svētē misē, mēs tam vēl pievērsīsim uzmanību, bet tas, ko es gribēju sacīt, ka ir tātad, uh, dargais klausītāji, ka tu piedalies svētajā misē, tava līdzdalība ir tikpat svarīga, uh, ka nu, viss, kas notiek misē, jā, jo mēs visi kopā uh, pienesam šo pateicību supuri. Jā, protams, priesteris to dara īpašā veidā, viņš vada uh, šo lūkšanu, bet, bet ir svarīga tā mūsu kopība un tāpēc arī ir svarīga tā gan satikšanās savā starpā, gan arī tie kopīgie žesti, uh, kopīgā rīcība, kopīgā lūkšana, uh, kas mums uh, palīdz nu, ņemt līdzdalību tajā kopīgajā upurī, ka arī Kristus mūsu vidū mājo tikai tāpēc, ka mēs esam satikušies. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. E, jā, tāpēc, ka e, mums, no atsevišķi personīgi katrs no mums ienāk baznīca uz sveto mīsi. Mm -hmm. Un tur skaisti ir aprakstīts e, šī lūkšanu grāmatā slavējiet kungu, kā vajag uzvesties, kā tur, nu, tagad mums ir pandēmijas laiks, bet tur ir rakstīts, ka vajag uh, vispirms uz šī trauka, kur sveitītais ūdens mm -hmm. pārkrustīties, pēc tam e, uz ceļiem nomesties, tāpēc, ka baznīca ir visvētākais sakraments, mm -hmm. un tieši Jēzus Kristus priekšā mēs nometāmies ceļos savā pazemībā un ticībā, un, un pielūdzam viņu, un pēc tam, ja tur ir rakstīts, ka, nu, ieņemam kādu vietu, kur ir brīvā, mm. tur arī tā <laughs> pieklājības dēļ raksta, ka jaunieši, lai skatās, lai atstātu vietu Vecāk, vecākiem cilvēkiem, nu, un, ja ir brīvi, nu, tad vai viņi ieņem, un tad arī e, ievāt missālē, šis vispārējais ievāt missālē, viņi mums saka, ka ķērimeņā stāja, kādu ieņem visi klatesošie, ir visu vienotības un kopības zīme, mm. jo tā izsaka un arī rosina klatesošo domas un jūtas. Tā kā mm. tas no viss ir, viss ir ļoti svarīgs. Tā kā uh, arī no nu, katrs cilvēks tur, kad iet uz darbu, un tad arī viņš skatās, kā, kā vajag eh, uzvesties, un tur viens no baznīcas teviem saka tā, ja tu ej pie kāda liela kunga, tu domā, kā apdirbties, ko teikt, eh, ko, kā to visu mhm. iesākt, eh, kāpēc tu pie viņa ej, ko tu mhm. no viņa lūksi, a, a katru gatavojies tam, e, lai e, tiktos ar pašu Jēzu Kristu. Un, mm -hmm. un tur viņš arī teica, ka nu, gan par, par priesteriem, gan arī par citiem e, svētās mises dalībniekiem, ka nu, sūdzas, ka nu, viņš grib lūgties, bet kādas citas domas mm -hmm. nāk galvā. Mm -hmm. Bet viņš saka, a, ko tu darīji zakristējā? Kā tu mm. gatavojies ejot uz svētu misi, par ko tu domāji? vai tiešām e, tu savu sirdi gribēji tā sakopot, kā lai tas būtu vērst uz Jēzu Kristu un, un uz to, uz, uz, e, uz, uz, uz kā tu ej uz baznīcu un vissvarīgāko, viscelāko lūkšanu? Jā, klausītāji, mēs tad ķeramies klāt jau pie svētās mises, kā saka, šīs kārtības un aicinu arī tevi iesaistīties šajā sarunā. Droši vari zvanīt uz numuru 679969131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77272, var arī rakstīt ēpastu studija etrml.lv Eh, priecāsimies par tavu aktīvu līdzdalību eh, šajā sarunā. Kopā ar mums eh, tēvs Boguslavs no Olainas, un viņš arī tad mums palīdzēs iepazīt ar to, ar ko mīsas sākās. Un tad jā, tu vairāk kārt pieminēji to, ka kā tu gatavojies misei. Tad jautājums, pirms mēs esam uzsākuši svētās mīsas svinības, Kā tad sagatavoties svētajai misē? Kurā brīdī sākas gatavošanās svētajai misē? Es vēl teiktu, tā kā mēs tā bišķiņ tā eh, bišķ, eh, dālām šo svētumisu, jevāt rīts, eh, Jā. vārda liturģijā, euharistiskā liturģijā, noslēgumā rīts, bet mums nedrīkst aizmirst, ka tas ir viena vesel, viens vesels dievkalpojums, mm -hmm. kā mhm. viņš ir cieši, viss ir kopā saistīts, un, un to, ko mēs darām, nu tad mēs vienkārši gribam saprast eh, pēc kārtas. Bet eh, no to, ko es teicu, eh, tu, ko tu jautā par, par šo sagatavošanu, no tad lieta ir tāda, ka dažādi cilvēki gatavojas svētajai misei. Ir tādi, kuri kopā ar visu ģimeni, gatavojoties svētdienās Euharistijai, pārlasa svētos rakstus tieši no mēram tuvu, mm -hmm. arī lūdzas ar šo, eh, šiem vārdiem, Dieva vārdiem, un arī pārrunā savā starpā, un iet uz svēto misiju tādā veidā sagatavoti. To Va... darīt no rīta vai iepriekšējā vakarā, kā, kā tas būtu? No nu, tā, tā, no nu, tas ir atkarīgs, ja, piemēram, uz, uz rīta mīsi iet, no nu, tad vai pirms pusdienas, no tad labāk to sestdien vakarā darīt, mm. tāpēc, ka no, no rīta nav, nav laika, e, ne visiem gribas agri celties <laughs> un, un vēl steigā visu tur dara un, un tā kā no tam vajadzīgs ir tāds laiks un miers un, un lai tas tiešām uh, svētā gara iedvesmoti varētu e, sagatavoties tad labāk, labāk tieši e, sestdien vakarā atrast laiku un, un nozīmēt šo laiku, lai tas viņš būtu paredzēt tam. Tad viena lieta ir tas, ka es varu sagatavoties svētajai misē, pārlasot tos tekstus, kurus es dzirdēšu svētajā misē. Tie var būt gan lasījumi, gan arī tās lūkšanas, ja, kas ir Jā, misē. jā tieši tā. Uh, Nu, bet, arī, nu, bet arī tā kā es teicu par to, ka tā kā mēs pošamies uz dažādiem pasākumiem, mm -hmm. nu, mhm. tāpat arī mums nedrīkst aizmirst, e, lai mēs nu, kaut kādā veidā tas finīgi apģērbāmies svētājai misai. Proti, tas no nu, šīs ārējais apģērbs nav vissvarīgākais, tā kā vissvarīgākā ir mūsu dvēsele, mm -hmm. lai viņā būtu iedierbta grēzni, e, dieva žēlastība. Un tas ir, tas ir viskaistākais, un tā, tā arī mēs nedrīkstam nosodīt kādu, kurš ienāc kādā tur apdirba, kādā, kāds Tiksim, viņam nepiemērotā. ir. Jā, jā, tāpēc kā varbūt, ka viņam cita apdirba nav. Mm. Un viņš staigā visu laiku tieši šī pašā apdirbā, bet viņš arī grib lūgties un atnāca uz svēto misiju, un, un, un mēs nezinām, kas viņa, viņam dvēsele ir, jā. Ja? Mm. Nu, varbūt viņš kaunās, nu, bet ko viņš darīs? Uh, šo kaunu pārvar, tāpēc, ka viņš grib tikties ar Jēzu Kristu, jā. Mm. Un, un neskatās uz to, ko citi par viņu runā, runās vai, vai domās, tāpēc, ka viņš ticības mudināts, mīlestības mudināts, atnāca pie sava kunga, lai piedalītos vissvarīgākā, viscelākā lūkšanā svētajā misē. Tu minēji, ka, teiksim, tas ārējais izskats nav būtiskākais, būtiskākā ir manas sirds nostāja, bet tas apģērbs tomēr var palīdzēt šeit apģērbs, arī jā. svētku sajūtas radīšanai, jo mise tomēr mēs sakam, mēs svinam misi, vai ne? Tieši, tieši tā, tieši tā, un tad tā kā mēs uz visādiem pasakumiem mēs ģērbjamies, mm. tāpēc, ka arī sajūtam šo svinību un mm. svinīgumu, mm. tāpat arī svētajā mise tas ir svarīgi, bet es runāju tikai par tām, tādiem gadījumiem, ka nu cilvēkam nav ko. Jā. Yeah. Jā. Jā. Bet eh, kā tad ir ar to sirdi? Kā es varu sagatavot to savu sirdi? Nu, es izlasīju lasījumus, bet man tur vēl prātā es domāju, vai es tur uzspēšu vēl, nezinu, kādus darbus apdarīt mājās, vai man tur jau plānoju nākamās nedēļas darbus, kas jāpaveic ofisā, vai varbūt kaut kur mums, re, kur ar ģimeni būs iespēja izbraukt, atpūsties, tad eh, kā es to visu varu integrēt varbūt svētajā misē? Nu, tur garīgie tevi dažādi iesaka, ka, nu, ja mēs tā e, ar varu cīnīsimies ar šīm domām, nu, tad neko nepanāksim, ja? Mm. Mums vienkārši vajag savas domas e, nu, pārcelt uz to, uz ko mēs ejam, mm -hmm. ja? Tas nozīmē uz svēto mīsi. Bet arī var tā, ka e, nu, tāda E, sirds atdevība pilnīga teikt Diezum Kristum, nu, paņem šīs visas lietas, tāpēc, ka, nu, mhm. es pats ne, nevaru tikt no, tā, e, no tām galā, paņem tu un, un, un, un e, dot man žēlastību, lai es varētu sakoncentrēties tieši uz, uz tā, kā tas ir vajadzīgs, kā es eju uz svēto misiju, tikties ar tevi un ar, kopā es, ar citiem. Es domāju, ka tā ir arī, tas varbūt tāds ir arī treniņa jautājums, kas vienkārši, nu, sev izsaku šo gatavību, ka es centīšos sekot līdzi tam, kas tur notiek. Un tad... tieši, tieši tā, no tā ir tādā e, iekšējā arī disciplīnā. Mm. Un lieta ir tāda, ka, nu, ja kaut kas, kaut kas vai lūkšanas laikā vai svetās misas laikā aizskrīt mūsu domas, nu, tad mēs uzreiz atgriežamies un pievēršam uzmanību tam, kas, kas notiek, notiek gan jā. lūkšanā, gan arī svetājās misas laikā. Jā, Pāvests Benedikts 16. starp citu runā par to, ka šīs pierakstītās lūkšanas vai, teiksim, svētā mise, kur jau viss ir noteikts, uh, ka tā arī ir kā tāda zināmā mērā lūkšanās svētajā garā, kad svētais gars ir iedvesmojis šos žestus, lūkšanas, un tad mēs tā kā, jo parasti, ja es kaut ko gribu pateikt, man vispirms ir doma, un tad es saku, un šeit atkal ir otrādā, ka mēs sakam vārdus vai veicam darbības žestus, un tad mūsu domas seko līdzi, un, un teiksim tā, mēs mēģinām pieskaņot tās savas domas tam, kas notiek, jo mēs tādā veidā sadarbojamies ar svēto garu, kurš to visu ir iedvesmojis. No tieši tā, mums ir vajadzīga šī tādā vienotībā kā personai, tāpēc kā mm. kādreiz ir tā kā rokas dara vienu, <laughs> galva doma citu, un, un tas viss tā notiek, bet, bet Jā. mums vajag kaut kā sevi, no tomēr, tad saņemt grozos, un, un, Jā. nu, bet bez, nu, neviens, neviens to mūsu vietā ne, ne, nevar izdarīt, tāpēc, ka mums vajag tieši pašiem e, turēt sevi tādā e, stingri un, un, un, mm. un, un bet svētais gārs mums palīdz un no Dieva puses mums vienmēr ir atbalsts, pilnīgs atbalsts, un mēs varam smēla, smelt no uh, no Dieva žēlastībām, un tad e, tas arī palīdzēs mūsu šiem centieniem. Jā. Vēl garīgie skolotāji runā par to, ka tas, ko tu arī minēji, ka mēs necīnamies ar šīm domām, bet mēs varam teikt, ka Dievs, es piedalīšos upurī, mise ir upuris, un tas, ko es tev varu kā upuri pienest, lūk, ir šīs te raizes, domas, bailes, uh, pateicība, ja miseri ir pateicība, tad es varu pārdomāt, par ko es gribu pateikties, piemēram, vecāki ar bērniem var pārunāt, par ko viņi pateicās, ko viņi var nest Dievam, ko viņi grib lūgt. Un tas arī tad mums var palīdzēt, ka mēs integrējam misē visu šīs ikdienas lietas. Tieši, tieši tā, savā enciklīkā cilvēka atpestītais, svētais Jānis Pavis II raksta, ka ja cilvēks grib sevi pazīt tā pa istam, mm -hmm. no tad viņam jāatnāk pie Jēzus. Bet ar ko? Ar to visu, kas ir ar ciešanām, mm. visam šim domām, nedrošību, bailēm, arī ar savu grēcīgumu, mm. pilnīgi sevi atdot Jēzum Kristum. Un, ja mēs vēl runājam par šo sagatavošanu, no tad arī ir ļoti labi, ja kāds e, jūt, ka uz sirdsapziņas kaut kas spiež, mm nu, tad eh, izmantot iespēju eh, atnākt laicīgi, lai pirms svētās mīsas izsūdzēt savus grēkus, lai pēc tam eh, piedalīties pilnīgi svētajā mīsē, tāpēc, ka tas ir tā, ka mēs varam salīdzināt, ka mēs atnācam uz svēto mīsi, jā, skaisti apdierbti, mēs tur svinīgi dziedam visu, mm. esam priecīgi, bet tad, kad ir svētās komunijas laika, mēs stāvam vai sežam savā vietā, uh, un Marta pielīdzināt, mēs aizgājām uz, uz kāzam, mm. visi galdi ir skaisti klāti un, un visas garšīgākas, garšīgākie ēdieni, bet mēs nevi. sēžam kaut kur malā Jā. un neko ne, negribam no tā paņemt. Jā. Jā, tālūk, klausītāji, tad esam pārunājuši, kā sagatavoties svētajai misei. Droši arī tu vari padalīties ar mums, kā tu gatavojies misei vai kas tev uh, Eh, palīdz eh, sagatavoties misē, tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, priecāsimies dzirdēt tavu eh, pieredzi, droši arī vari uzdot kādus jautājumus, ja tev tāda ir, bet tad beidzot, nu tad beidzot mēs <laughs> nonākam līdz pašai misē, ar ko tad mīsa sākās? Kas ir tas brīdis, ka uh, lūk, mise ir sākusies. No visi cilvēki sapulcējās, sapulcējās baznīcā, un tad e, gaidā vai jau dzied kādu dziesmu, mm -hmm. un tad zvaniņš, un no sakristējās nāk e, ministranti un priesteris pie altāra. Nu, ir tā, ka ir dažādi veidi, var e, būt tāda svinīga procesija, ar biskapu vai ne tikai ar biskapu, e, kad e, ir kādas lielas svinības, ka e, tur iet nu, daudzi, tu, kuri piekalpo pie altara, un tāda svinīga procesija ir tā, ka sākumā iet ministrants ar, ar tribūlu, Jā. kurš kupin, kup, un otrais ar šo e, laiviņu, kur nes vīrāku, Eh, pēc tam nāk ministrants ar krustu un blakus ir ministranti ar svecem, eh, pēc tam diakons vai priesteris nes eh, svētos rakstu, svēto rakstu grāmatu, mhm. un tad, nu, pēc tam pārējie, un beigas ied vai, vai no nu biskaps, vai arī priesteris, kurš svin svēto mīsiju. Un to, kā mēs jau teicam, ka katra svētā mīsa ir svin, vai katru svēto mīsiju svin biskaps, vai nu, personīgi, vai caur priesteri, kurš jau viņš deleģēja. Tā kā tam var būt kā e, tāda nu, procesija. Ir... Mēs atkal redzam šo vienotības aspektu. Visa baznīca ir vienota un konkrēti tad mēs šeit esam vienoti ap saviem bīskapiem, kuri ir kaut kādā konkrētā teritorijā ielikt. Tieši, tieši tā, tieši tā, tāpēc, ka nu, biskaps e, tā kā pāves par visu, uh, baznīcu visā pasaulē, katrs biskups savā diecēzē, un, un mēs, mums vajag vienmēr lūgties gan vienotībā ar pāvestu, eh, tā kā biskapiem, priesterim, bet arī visiem mums, tāpat arī mums vajag būt vienotiem ar, ar biskapu, diecezes biskapu, ordināriju, eh, kurš tieši eh, ir un, un, un arī viņš cenšas, lai visi cilvēki būtu vienoti vienā baznīcā un, un tā kā Jēzus Kristus baznīca. Jā, par bīskapu aicinājumu mēs varētu parunāt atsevišķi kādā citā katehēžu ciklā, bet īsumā tad uh, bīskapi ir apustuļu pēcteči, un savukārt apustuļi tad ir tie, kuriem Jēzus uzticēja pārvaldīt baznīcu viņa vārdā. Un tad, uh, tā kā bīskapi turpina šo misiju, tad faktiski mums viņi ir kā tādi, nu, Kristus vietnieki, uh, pārvaldītāji kalpi šeit baznīcā? Nu, kaut kādā veidā, jā, jā. tāpēc, ka tā kā Jēzus Kristus eh, izvēlējās svēto Peteri, kā savu mhm. tādu pēcteči, un katru, eh, nu, katrs pavests ir svētā Petera pēctečis, nu, bet arī biskapi vienotībā ar pavestu arī viņi e, nu gādā par to, lai baznīca būtu vienota un, un bask, e, biskapu palīgi arī priesteri. Un tad mm. arī visa tauta. Un, un, tā kā, un tas ir tā kā to, ko mēs jau runājam, kā e, dziet dziesmu, ievad dziesmu vai kādu citu dziesmu piemērotu e, liturgiskām laikām vai svinībām. Uh, Un, e, un tad arī e, tas ne tikai tā, ka lai tas būtu svinīgi, bet arī lai visi, kuri atnāca uz baznīcu tieši šā, ar šo e, kopīgo dziedāšanu vai ar kop, mm. no, nu, pārmaiņu ar kori vai solistu, uh, lai tieši visi kļūtu par vienu saimi, vienu tautu mm. Jēzus Kristus vārdā un Jēzus Kristus vienotī. Jā, te arī misāles ievads saka, ka šī dziedāšana ir svarīga, jo uh, te ir arī atsauci uz to, ka um, Svētais Augustīns ir sacījis, ka dziesma ir ar to, kurš mīl, Un arī apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem ir sacījis, ka sapulcējieties, lai kopā dziedātu psalmus, himnas, garīgas dziesmas, un tas ir tāda prieka izpausme, svinīguma izpausme, un tad arī šiem dziedājumiem ir jābūt, tas ir arī tas, par ko mēs runājām trešdien ar, ar Laini, tas ieraksts te bija, ka dziedājumi tiek pielāgoti tādi, lai var eh, maksimāli, nu, tad dziedāt eh, visi kopā, un kas mums arī būtu atbilstoši mūsu kultūras īpatnību, svinībām. Uh, misāles ievads, uh, vai teiksim tā, misāle šeit, piemēram, mēs atšķiram uh, nu, parastā liturģiskā laika svētdienas tekstus, tad ir ievadziesmas, kas visbiežāk ir no kādiem psalmiem vai no rakstu vietām, tad šie liturģiskie priekšraksti paredz, ka tad, kad uh, ienāk šī procesija vai nu cauri baznīcai svinīgi, kā tu minēji ar krustu un, un smaržāliem, vai tas pataisno no, no zakristējas, ka tad uh, koris uh, dziedātu šo ievadziesmu, vai arī var aizstāt ar kādu citu dievbīgu piemērotu dziesmu. Diemžēl mums Latvijā nav bīskapu noteiktas nu, tādas uh, dziesmu grāmatas, kas tad pateiktu, ar kurām dziesmām mēs varam aizstāt, bet tā tad te būtu uh, Eh, koriem, kuru vadītājiem izaicinājums, ja nedziedam šos tekstus, kas ir misālē, tad pie, piemē, piemeklēt tiešām piemērotas dziesmas, kas ievadītu to misiju. Nu, tieši tā, un tur arī ir teiks, ka var ņemt no, no citām, no graduāles tā saucamām, vai, vai no citām e, eh, dziesmu krājumiem, mm -hmm. un ņemt tādu piemērotu dziesmu tieši uh, Eh, svētajai misei. Ko darīt tautai, kad nāk šī procesija iekšā? Ir jāsēž, jāstāv, jāmetās ceļos, ko mēs darām? Nē, nu, metāmies ceļos, ja, ja priesteris ietu ar visvētāko sakramentu, Jā. bet tad, kad ienāk priesteris gan no zakristajas, gan no zvanīnšīrā, gan mm. no svinīgi, no nu, tad visā tautā stāv kājas. Pieceļās. Mhm. Tā, tāpēc, ka eh, arī eh, No Jēzus Kristus ir klātesošs gan sapulcējošā tautā, tā kā mm. mēs teicām, kur divi vai trīs pats Jēzus teica, ka mm, ir e, sapulcējušies viņa vārdā, viņš tur ir. Viņš ir klātesošs arī biskapa persona vai priesterā, kurš mm. biskapa vārdā svin sveto misiju. Un, un tas ir tas, šis, nu pēc tam viņš ir die, runā uh, uz mums Jēzus Kristus tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, mm -hmm. un pēc tam vis, vissvarīgākais, ka viņš ir klatesošs arī Euharistijā nu, tad tas būs tas brīdis, kad mēs nometīsimies ceļos. Ko, ko, ko šī stāvēšana simbolizē? Ko tas, ko, teiksim, liturģijā nu, no, šis žests? No, nu, no parasti ir tā, ka ja gaidīja kādu tādu nozīmīgu personu, mm -hmm. la, lai e, pierādītu, nu, kā pierādīt savu cieņu, mm -hmm. no nu, tad visi piecelās, jā. Mm -hmm. Jā. E, piemēram, ja kāds tur bija tiesano, tad uzreiz saka – visi, visiem stāvēt, jā, tāpēc, ka jā, tiesa ienāk. Jā. A šeit mums nāk e, priestera persona, mūsu e, vismīlākais pestītājs Jēzus Kristus, un mm. tāpēc mm. mēs arī piecelāmies iz, no tā mūsu cieņu, tas ir viens, bet tas viss nāk no mūsu ticības, cerības un mīlestības. Jā. Tad, eh, kad priesteris eh, nonāk eh, līdz altārim, viņš pagodina altāri. Ja, labi, ja tā būs baznīca, kā visbiežāk Latvijā ir ar, ar tabernākulu, tad viņš misas sākumā nometīsies uz viena ceļa pretī tabernākulam, bet pēc tam viņš pagriezīsies un skūpstīs altāri. Kāpēc ir šāds žests? Nu, tāpēc, ka altāris arī mums simbolizē Jēzu Kristu. Mm -hmm un, un šis skūps e, altārim ir tā kā skūps Jēzum Kristum. Bet kāpēc to dara tikai priesteris vai, nu, piemēram, ja ir diekoni arī viņa, bet, piemēram, citi piekalpotāji vai tauta to nedara? Nu, tāpēc, kā tur, e, teiksim, tā kā priesteris, viņš, viņš stāv visas šīs e, liturgijas priekšgalā, mm -hmm. un viņš tieši Jēzus Kristus personā, viņš arī svin šo euharistisko upuri, mm -hmm un tā ir arī e, ne tikai šī ievadā e, misāle ir teiksba arī citos dokumentos vai baznīcas mācībā, ka tikai e, tur var notikt svētā mīse, kur ir īsts priesteris, kuram ir mm. priesterā ordinācija un viņš tikai var svinēt svēto mīsi. Mm -hmm. Jā, tad, eh, ja eh, tad tika procesijā nests krusts, tad šis krusts tiek novietots kaut kur tuvu altārim. Tas ir tas, par ko mēs jau runājām, kad eh, mums priesteris Renārs pagājušo nedēļu stāstīja par liturģiskajiem priekšmetiem. Tad, ja ir arī šīs smaržzāles, tribulis un, un laiviņa, tad tiek apkūpināts altārs. Kāda tieši, šim tieši žestam tā nozīme? Arī, arī no nu, tā, kā mēs, mēs nu, šo, izsakam šo cieņu altārim, uz mm -hmm. kurā E, tiek salikt, e, salikta eucharistis, euharistiskais upuris. Ja? Mhm. Pats Jēzus Kristus tur uz šī altāra atnāks zem maizes un vīna zīmēm, kā, mhm. Jēzus, kā viņa miesa un viņa asinis, un tāpēc arī mēs izrādām šo cieņu, e, kā šis altāris simbolizē Jēzu Kristu un simbolizē arī vietu, kur notiks vissvētākā svētākā visvētākais e, e, upuris, un tāpēc mīļu arī ar apkupinām ar smāras vielām. Jā, tad uh, es skatos, te arī uh, mēs, uh, kad priesteris pagodināja altāri, tad viņš arī iesāka ar uh, krusta zīmi. Viņš saka, Dieva tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Tā. Un tas tad ir tāds, nu kā jau tiešām mīsas sākums, mēs visi kopā lūdzamies šo lū, mīsi lūkšanu. Un es, e, ja mēs runājam par krusta zīmī, nu tad ar krustu, e, ar krusta zīmī mēs sākam visas lūkšanas un noslēdzam lūkšanas. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mēs... Tas arī pati par sevi jau ir lūkšana. Jā, arī. tāpēc, ka mēs izsakam savu lūkšanu e, Dievam, kurš ir viens, trijas personas. Mm -hmm mēs, e, mēs pieskarāmies, nu arī, arī mēs apzīmējāmies ar krustu, kurš ir mūsu pestīšanas zīmē, un e, vis, vislielākās Dieva mīlestības zīmē, tāpēc, ka Jēzus Kristus izvēlēja toreiz e, vis, vis tādu šausmīgāko naves sodu, kur, ar kuru, kur bija krust, bet viņš izvēlēja labprāt un viņš to izvēlēja mūsu mīlestības un pestīšanas dēļ. Un tad mēs pieskaramies pierei, lai e, šis krust, tas nozīmē krusta mācība un viss tas, ko viņš izsaka, un arī trīsvienīgais Dievs būtu mūsu domās, visas mm -hmm. domās, pēc tam pieskarāmies e, pleciem, un tas, lai būs mūsu darbo, no, nevis pleciem, bet krūtīm, lai mhm. mūsu sirdī, mm -hmm. pēc tam e, pleciem, lai arī mūsu darbos, mm -hmm. viss tas, kas nozīmē krusts, un to, ko mēs arī, arī pagodinām trīsvienīgo Dievu, lai tas viss būtu mūsu darbos, mūsu dzīvē. Jā. Un uh, priesteris tad var, pat ja arī ir ciedāta cita dziesma, viņš var nolasīt tomēr šos ievadziesmas vārdus, jā, kas jā, ir misālē. Jā, jā, cil, jā cilvēki ne, nedziet, un tad, mm. tad, tad priesteris misas sākumā tieši šo ievadziesmu no misāles nolasa. Kas izvēlās tos ievadziesmas vārdus, kā baznīca mums nosaka? Nu, tad, kā mēs jau runājam, ka tas ir piemērots gan svinībām, kurus mm. mēs svinām, uh, gan arī liturgiskam laikam, mm -hmm. kurš ir, vai tas ir gaven, lielais gavenis, vai tas ir advents, vai mm -hmm. Kristus dzimšanas svētku laiks, vai lieldienu laiks, vai arī ja, parastais laiks. svētku mise, vai kāds tieši, īpaši. Tieši tā. Tieši tad baznīca jau ir sagatavojusi misālē šos tekstus, ka lūk, šie būs piemēroti teksti, ar kuriem, ar kuriem jūs varat lūgties. Tieši tad, tā eh, pēc krusta zīmes, eh, kad priesteris ir pārkusties, es arī te lasu uh, Eh, Misāls ievada 11. Eh, paragrāfā, ka uzsākot eh, svētās mīsas svinības priesteris drīkst nu, kaut kā ievadīt vai, piemēram, paskaidrot kaut ko, uzrunāt tautu ar kādiem īsiem vārdiem. Un tad seko šis sveiciens, un priesteris mums saka vai nu, Ir divi veidi tādi sveicieni, viņš garāks tāds mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem, vai arī tad Dievs kungs, lai ir ar jums, un mēs atbildam, kungs ir ar tevi, vai pareizāk būtu teikt, un ar tavu garu. Nu, tad mēs gaidām e, jauno tulkojumu <laughs> un apstiprināšanu, Jā. E, bet es, es redzēju e, Laju Franciskaņu tāds breviārs, kurš bija tieši latviešu valodā izdots e, starpkalu laikā, mm -hmm. un tieši tur tulkojumā ir un ar tavu gāru. Jā. Es pabrīnījos, ka to, toreiz e, pirms otrā pasaules kara tieši izturkoja e, šo e, atbildi un ar tavu gāru. Mm. Bet tur, tur ir tā kā, tā kā ir šis garākais, no nu tad mēs varam to uh, lasīt, kad svētais Pāvils noslēdz savas vestules, tad viņš tieši mm. Eh, tā visus tur sveicina un, un, un tad eh, arī mēs te runājam par to, kā, kā biskaps eh, savādāk, uz, nu kā biskaps saka, miers jums. Mm. Un tad, nu es tā domāju, kāpēc, es tam, un tad man ienāca prātā, ka tad, kad Jēzus Kristus atnāca pie apustuļiem, apustuļiem kuri pēdējā vakariņu telpā sēdēja un, un baidījās, ka tagad eh, atnāks pie, pēc viņiem un viņus sist krustā, un tad viņš teica, un tad viņš atkārtoja vairākas reizes, miers ar jums. Tas ir augšām celtā Kristus sveiciens, tieši ar kuru tā, viņš nāk tieši, pie mums. Tieši jā. tā, tāpēc, ka uh, Svētā mīsa tas gan ir u, Jēzus Kristus upuris, bet Marija, mēs tiekamies ar augšām celto Jēzu Kristu mm -hmm. katrā svētās mīsas laikā. Jā, un atkal redzam, ka bīskaps kā apustuļu pēctecis, kā Kristus pārstāvis mūs uzrunā ar Kristus vārdiem. Tieši tā. Priestirs ir citādāk. Tā. Esam ļoti daudz runājuši. Es domāju, ka ir vajadzīga dziesmas pauze, un tad mēs noslēgsim šo sarunu ar jūsu jautājumiem, jūsu komentāriem, klausītājiem. Mēs neesam izgājuši cauri visam ievad ritam. Ir vēl daļas, bet par tā mēs runāsim vēlāk citā raidījumā, kur tad iepazīsim šo grēku nožēlu, bet tad, ja jums ir vēl kādi jautājumi vai komentāri, piemēram, par to, kas jums palīdz gatavoties svētajai misē, tad droši var varat ar tiem padalīties, un mēs ar tēvu Boguslavu priecāsimies tos dzirdēt. Ir 9 un 43 dziesmas, eh, pietodiet 9 un 43 minūtes, un fonām skan eh, saules dziesma, eh, kuru svētais Francisks sacerēja slavējot Dievu par dabu, par cilvēkiem, par cilvēkiem, visu, ko mēs um, e, saskaramies, un, protams, ka visaugstākā slavas un pateicības dziesma Dievam ir svētā mise, kurā viņš pats piedalās, kurā mēs piedalāmies, un e, visi kopā katrs tādā īpašā e, veidā. Mums kāds klausītājs jautāja par šo ievadu vārdu, šo sveicienu, uh, ka tas ir kā tāds eh, novēlējums Dievs kungs, lai ir ar jums, un tad tauta tā kā apstiprina, vai, vai, vai kas, kas tas ir domāts šis sveiciens? Nu, lai mēs eh, dzīvāk saprastu, ka, ka tieši Dievs ir, ka mēs esam sapulcējušies tieši Jēzus Kristus vārdā, mm -hmm. Dieva vārdā, kurš arī ir mūsu kungs, un ka tas nav cits, tikai viņš, mm. un lai mēs arī uh, E, vairāk to sap, sa, saprastu, un tad arī tas mums palīdzēs dziļāk e, piedalīties e, svētajā misē, tāpēc, ka mēs zinām, no nu, tā kā visi zin, kuru gaida, vai kāds prezidents atnāks, vai kā, vai tur gaida, no nu, tad mēs, mums vajag arī to atgadināt, no nu, tāpēc, ka no dažādi cilvēki varētu atnākt uz svēto misiju, ir tādi, kuri ļoti dziļi izdzīvo šo svēto misiju. Var gadīties tādi, kuri nu, kaut kādā veidā atnāca, tāpēc, ka nu, ir kristības vai laulībās, mm, un, mm. un viņi varbūt kā, nu, kaut ko dzirdēja, nedzirdēja, vai vispār neied uz baznīcu, vai nav katoļi, un, un tas ir svarīgi, e, lai viņi arī dzirdētu, kas, kas te notiks, un, un, un, un kā vārdā mēs esam sapulcējušies. Mm -hmm. Jā, tad uh, mums te arī ir jautājums no klausītāja par to, kā var zināt, kādas dziesmas skoris dziedās, bet es domāju, tas ir atkarīgs no katras draudzes. Ir... No nu jā, tas ir tāds tehnisks jautājums, jā. un, un kā tur ir, kādā draudze pieņems, vai to pasludina, vai to nepasludina, uh, Un, un, un, un tad, nu, tad jau personīgi vajadzētu tur runāt. Jā. Ar kādu. Ir, ir draudzes, kur piemēram mazākas varbūt kopienas, tur pirms mises varbūt būs kāds kora vadītājs, kurš izstāstīs. Ir pat, piemēram, es atceros, ka mēs svētceļojumā darījām tā, ka mēs arī visi, kamēr tur cilvēki iet uz grēksūdzi vai priesteris gatavojas misē, tad, piemēram, pārējie visi svētceļnieki kopā ar koristiem iziet cauri uz, uz sākumu dziedāsim to, uz konsekrāciju, nu, uz to upurdānu sagatavošanu dziedāsim to, tad izstāsta, ja ir lielāka draudze un tas nav iespējams, tad es esmu redzējis, ka pieliek pie sienas numurus, piemēram, ja ir šīs te lūkšanu grāmatas, apstiprinātās dziesmu grāmatas vai citviet rāda ar projektoru uz sienas vārdus, tad, tad pat nav jāmeklē dziesmu grāmata, tā kā tas ir uh, atkarīgs e, no, e, no katra paša. Un vēl tāda lieta, ko Latvijā mēs neredzam un nepraktizējam, e, bet citi, un arī liturģiskie priekšraksti paredz, ka pēc šīs sveiciena te ir teikts, ka priesteris, diekons vai kāds piemērots cits kalpotājs var ievadīt ticīgos dienas misē, un es esmu tiešām redzējis, ka, piemēram, Francijā, Vācijā tā dara, ka ir atsevišķa pults, kur stāv šis cilvēks un piesaka, tagad mēs nožēlosim grēkus, vai tagad mēs ieklausīsimies lasījumus, vai tagad būs, re, kur vissvarīgākā mīzes daļa, konsekrācija, ka tas arī mums palīdz tā varbūt atgriezties pie tām, pie tām domām. Nu, noteikti tas ir svarīgi, un tas ir no šis komentētais, vai kā viņu mēs tur, mm. Eh, un tā arī ir eh, teiks arī, ja, eh, sveta nu, misāla ievāda, ka, ka tur, lai tauta e, vienādi ar šiem žestiem un vai sēdēt vai stāvēt, e, tad tur vajadzētu vai diakonam vai citam. Un tas e, no, nu, ir vietas paredzētas ar liturgiskiem likumiem, kur var drīkst komentēt, at kur nedrīkst. Mm. Un, un kādreiz ir tā, kā, lai nebūtu tā, kā mēs vietā, lai piedalīties e, svētajā misē, nu, mēs, mēs ar šiem komentāriem, nu, kādam tas patiks. Tam, mm. kurš maz zina, no nu, tad būs, viņš būs e, Sajūsmā. priecīgs par mm. to. Bet tas, kurš parasti iet un iedziļinājas, no nu, tad tam varētu Tas traucē, tāpēc, ka viņu izsīs no kaut kā, šīs komentārs viņu izsīs no, no šī iedzīdināšanas, jā. Mm. Tā kā, nu, no dažādi var uz to skatīties, nu, no, bet... Droši vien darbdienas misē to nedarīs, bet, ne, nu, jā, eh, bet piemēram, bet, es esmu redzējis, ka arī svinīgākās, piemēram, pāvesta misēs no, nu, pirms komunijas nu, tā, paskaidro, no, kas ir komunija, kas var, kas nevar tāpēc, iet. Tāpēc, ka tur sapulcējos dažādi mhm. cilvēki, mm. gan tādi ļoti dedzīgi, gan arī tādi, kuri tikai lielā svinībasiet, vai, mhm. vai atnāca tikai paskatīties un piedalīties svētā emisā ar biskapu vai ar pavestu, mm. un tāpēc tas ir, tas ir ļoti svarīgi, lai tieši, un tas ir no šo cilvēku ir milzums, ja? mm. un lai viņus e, vienot un arī viņiem kaut kā atgādināt, tāpēc, ka ja tāda liela pūli, no nu, dažādi cilvēki uzvedas, tas ir viens, un kāds var aizmirsties, kāds vienkārši nesaprot, kur ir un ko, ko darīt. Un varbūt, ka caur to arī draudze parāda tādu savu, savas viesmīlības žestu, ka lūk, mēs jūs iekļaujam ar šiem paskaidrojumiem un mēs tieši, palīdzam jums tieši, iesaistīties. Tieši tā, jā. tieši tā. Tad uh, vēl tāds jautājums, mēs iesākumā runājām, ka, ka mise ir kā šis krustu upuris un uh, klausītājs ir sadzirdējis turpināt krustu upuri, bet tad ko nozīmē uh, mise kā krustu upuris? Mēs īstenībā nu, neturpinām, mēs drīzāk tā kā piedalāmies tajā, kas ir vienreiz jau noticis, vai ne? Jēzus Kristus uz krustā, viņš atdeva savu dzīvību par mums, un tā kā es jau minēju, ka tas viss notiek bezasinainā veidā, katras svētās mīsas laika, ka Jēzus Kristus upure sevi, mhm. upure, reāli upure sevi par mums. Tā kā tas nav tikai piemiņā, tā kā mēs kaut ko at, at, atceramies, bet tad caur ticību e, tas viss e, notiek reāli, ka Jēzus Kristus upurējas katras svētās mīsas laika, un tāpēc ir svētās mīsas upuris, ja? Mm. E, un tad, tad arī uh, tas ir e, tas, ka no to dariet, manai, e, dariet to manai piemiņai, ja, kad mm. viņš dibināja Euharistiju. Un tas, tas, kas viņš e, dibināja, no tas asiņainā veidā notika lielā piekdienā, tad, kad Jēzu piesītā krustā un kad viņš mīra, un pēc tam trešajā dienā augšām celies. Tā kā tas mm. ir viens un, un, ta, un tas ir apvienots. Ja varbūt tāds noslēdzošais jautājums, ar ko mēs varētu precizēt, ar ko tad īsti sākās svētā misa, jo mūsu klausītājs ir dzirdējis, ka misas sākums ir tajā brīdī, kad priesteris skūpst altāru un arī noslēdzās tajā brīdī, kad viņš pēc mīsas noskūpst altāri. Vai tā ir? Vakar ar priesteri Edgaru Cakulu runājot, viņš izteica to, ka drīzāk tajā brīdī, kad iesāk ar krusta zīmi. Bet tāpēc no tā, mēs sakam, ir tā. ievada rīts, ka tas viss kopā tomēr ir kā tāds ievads, gan šī ienākšana. E, tieši tā, ka nu, tas, tas viss ir iekļauts, tas ir viss iekļauts šī ievada rītā, tāpēc, ka ja mēs paskatāmies uz šo e, vispārējo e, ievadu misāli, nu, tad tieši, tieši ir tā teiks, ka ir ievadziesmā, dziesmā, E, ir, ir arī šī altāra pagodināšana, jā. un pēc tam ir krusta zīmē, uh, Nu, bet, bet tā, nu, es domāju, ka nu, tas viss ir iekļauts, mm. tāpēc, ka tas viss, mūs, tas viss apvienots tieši Jēzus Kristus pagodināšanā, mm. bet tā paistam, nu, tomēr ar, ar, sve, ar krusta zīmi mm. sākās svētā mīsa, un tad ar, noslēdzas arī ar krusta zīmi, ar, krustu zīmi, ar svētību, mm. kuru mm. Diev dot mums priesteris vai mm. biskaps. Bet, protams, ka šī, šī, šī ievada liturģija jau sākās ar to, ka Jā, mēs tieši, ienākam, tieši tā, no tad jau, nu, dziesmu. No, jau sakot no, no mm. priestera ienākšanas, ja, vai Jā. finīgas, vai vienkāršas, Jā. ka šī ievada dziesma, tas arī, tas arī iekļauts e, tieši svētajā mise, tas, mm -hmm. kā šī ievada rītā. Nu ko, Liels, liels paldies, ka jums bija laiks būt kopā ar mums. Un, eh, lūk, mēs it kā tikai, kas misē varbūt aizņem divas minūtes, mēs runājām 52 <laughs> minūtes. Eh, turpināsim eh, klausītāji ar nākam piekdien turpināsim ar grēku nožēlu, jo tad pirmdien, otrdien, trešdien mēs parunāsim bišķīt par gavēni, jo jau trešdien ir pelnu trešdiena, jau sākam šo liturģisko laiku. Tad uh, parunāsim mazliet par šo arī par aizgavēņa tradīciju, kas tas tāds ir, un, un, un noteikti tu arī varēs iesaistīties un padalīties ar to, kāda ir tava gavēņa apņemšanās. Un tad jau pēc tam turpināsim atkal ar eh, svētās mīsas iepazīšanu. Ceturtdien, ceturtdien tad eh, mums jauna tradīcija gavēņa un lieldienu laikā iesim sinodālo ceļu. Ceram arī uz tavu iesaistīšanos klausītāji ceturtdien, tad katehēzes laikā eh, pārunāsim šo pirmo jautājumu bloku par to, kas ir mūsu ceļa līdzgaitnieki, un tad katru ceturtdienu no 9 līdz 11 un no 8 vakarā līdz 9 vakarā tad varēsim iet šo sinodālo ceļu, kur aicinām tevi dalīties ar to, kāda ir tava pieredze. Baznīca ir ļoti svarīga, un tev ir iespēja palīdzēt baznīcai saprast, kā baznīca var veikt savu misiju, sludināt Dievu vārdu šodien tajā pasaulē un tajā vidē, kur mēs katrs esam. Un no tā ir atkarīgs, tad, eh, teiksim tā, drīzāk šis rezultāts ir atkarīgs no tavas iesaistīšanās un no tā, vai tu dalies vai nedalies ar savu pieredzi. Un eh, jā, vēlreiz. Un paldies, man arī bija prieks būt kopā ar jums un, un tā kā paldies eh, tev Radio Marijā klausītājs par, par tavu pacietību un piedodiet par manām nepilnībām, gan sagatavošana, <laughs> gan varbūt arī valodā. Un, nu, bet e, paldies svētajam gāram, kurš mūs iedvesmoja un vadīja visa šī ra raidījuma laikā. Un, un es ceru, ka arī nu, tas ir, viņš atver mūsu sirdīs un viņš ir tas, kurš mūs vada gan lukšanā. Un tad vissvarīgākā lukšana, kura ir e, svētajā misā, un tur ir, viņš arī ir piesaukt vairākas reizes un ir klatesošs, un, un tas viss tieši svētajā garā arī notiek. notiek. Jā. Liels, liels paldies! Ceram, ka vēl kādreiz tiksimies šeit ēterā, un paldies arī visiem klausītājiem, kuri aktīvi iesaistījāties. Turpināsim tad pulksten desmitos ar lūkšanu, un tad atkal rīta cēliens, kurā tu klausītāji vari vadīt šo ēteru un dalīties ar savām pārdomām, ar savu pieredzi, kā tev ir gājis, un arī uzdot kādus jautājumus vai varbūt ieteikumus radiodarbībai, tad es būšu šo stundu, lai uzklausītu tevi.